And I want to go straight to the word today. Vreau să trec direct la cuvânt astăzi. To talk about the saving power of God. Și vreau să vorbesc despre puterea de salvare sau mântuirea lui Dumnezeu. We've been talking about breaking the silence. Am vorbit despre cum anume să rupem tăcerea. And we've been looking at different angles of the word of God. Ne-am uitat din diferite unghiuri la cuvântul lui Dumnezeu. And to see what God might say about us breaking through and reaching the world for Christ. Să vedem cum anume noi putem să rupem tăcerea și să ajungem la lumea uh, cu uh, Evanghelia. And everything that's been preached so far. Și tot ce a fost predicat până acum would mean nothing ar însemna nimic. If it wasn't for the cross. Dacă n-ar fi fost crucea. In fact, everything that's been said so far. De fapt, tot ce s-a spus până acum. All comes back to this one central message. Totul revine la acest mesaj central. That Jesus Christ că Isus Hristos went to the cross a mers la cruce. And he died for you. A murit pentru and tine. And he rose again on the third a înviat a treia zi. And he's released power into your life. Și a eliberat putere în viața ta. That you might live an abundant life. Ca tu să trăiești într-o viață din belșug. And that you might live a purposeful life. Și o viață cu un scop clar. And that you might be used by him to do great things. Și ca tu să fii folosit de el să faci lucruri mărețe. And I want to read a couple scriptures. Aș vrea ca să citesc câteva versete from the Word of God. Direct din cuvântul lui Dumnezeu. And if you would open your Bibles, please, to 1 Corinthians 1:18. Dacă deschizi Biblia la 1 Corinteni 1 cu 13. It's speaking of the cross. Vorbește despre cruce. It's talking about this message. Și vorbește despre acest mesaj. And it says this. Și spune următorul lucru. For the message of the cross. Fiindcă propovăduirea crucii is foolishness to those who are perishing. Este o nebunie pentru cei care sunt pe calea pierzării. To the world that doesn't know Christ. Pentru lumea care nu cunoaște pe Hristos, the message of Christianity is a joke. Mesajul creștinismului e o glumă. They don't understand the power of the message. Nu înțeleg puterea mesajului. To them it's just a stale religion. Uh, pentru ei e doar o, o religie așa it moartă. Ha, it has very little impact or meaning to their life. Nu are niciun impact sau uh, semnificație în viața lor. Because they don't understand the revelation of what we just saw. Fiindcă ei nu înțeleg revelația ceea ce tocmai am văzut. But the scripture goes on to say. Dar versetul spune mai departe. But to those who are being saved, dar pentru noi care suntem pe calea mântuirii, it is the power of God. Este puterea lui Dumnezeu. And as we give our lives to Christ, și în timp ce ne dăm viețile noastre lui Hristos, and as he comes and lives inside of us, și în timp ce el vine și locuiește în noi, everything that happened on that day, tot ce s-a întâmplat în acea zi, when he rose from the dead, când s-a uh, uh înviat din morți, and he conquered hell and death, și a biruit pe iad și moartea, the Bible says that the same power that was in Christ, Biblia spune că aceeași putere care era în Hristos it's in you. este în tine. That that same power is in you. Aceeași putere e în tine. The power of Christ is in you. Puterea lui Hristos e în tine. That's why it says I can do all things through Christ that strengthens me. De spune pot totul prin Hristos care mă întărește. It's why the Bible says greater is he that is in me than he that is in the world. De spune Biblia mai mare este cel ce este în mine decât cel ce este în lume. It's why the Bible says that I am more than a conqueror in Christ. De Biblia spune că sunt mai mult decât biruitor It's prin Hristos. His power power is in me. Fiindcă puterea lui e în mine. And the Bible says I have all authority. Și Biblia spune eu am toată autoritatea. Over all the power of the enemy. Asupra întregii puterea lui Satan. And nothing by any means will harm me. Și nimic, orice orice ar încerca Satan nu mă poate răni. Because I have the message of the cross. Fiindcă am mesajul I have crucii. The power of God. Am puterea lui Dumnezeu. salvation to my life. A adus mântuire în viața mea. Lucrând în mine și prin în mine. You can get excited right there. Uh, în momentul acela ați putea să vă entuziasmați puțin. We have a generation today Avem astăzi o generație that conceptually believes in the gospel. care în mod conceptual înțeleg în, în, în, în, în Evanghelie. And has prayed a prayer just enough to get forgiveness of sin. Și s a rugat o rugăciune doar să primească iertarea păcatelor. But they've never understood the revelation of unlocking the power for their lives. Dar n-au înțeles revelația cum anume să descheie acea de, să descătușeze acea putere în viața lor. Avem o generație de tineri astăzi that are struggling care uh, se târăsc, au depresii, that are discouraged, sunt descurajați, that are filled with fear, sunt plini de frică, and worry, și de îngrijorări și anxietate. Is because they believed in a message conceptually. Și fiindcă ei au crezut, asta se întâmplă din cauza că au crezut într-un mesaj conceptual. dar nu au luat ce s-a întâmplat în interiorul lor și să dez, dezlănțuie puterea aceea. There is no reason nu este niciun motiv why any person in this room pentru care o persoană should be living a life of depression. din sala asta să trăiască o viață de depresie. Should have Să mai aibă vreo îndoială sau grijă în viața lor. Because you have Jesus. Fiindcă ai pe Isus. You have the power. Ai puterea. You have the message of the cross. Ai mesajul crucii. You can conquer hell and death. Tu poți să biruiești iadul și moartea. Fiindcă El locuiește Can I hear an amen? Vossa audu na amin. If you turn back a couple pages in your Bible, Dacă întorci doar câteva uh, uh, pagini în Biblie. To John 3:16. La Ioan 3, One of the most famous scriptures in the word of God. Unul dintre cele mai cunoscute versete din cuvântul lui Dumnezeu. If you want to know what the gospel is all about. Dacă vrei să știi despre ce este evanghelia. It can be summed up in this one sentence. Poate să fie sumarizat în acest For God. Frază. Fiindcă atât de mult so loved the world, a iubit Dumnezeu lumea. Speaking about you, vorbește despre tine. That he gave his son, că și-a dat pe singurul fiu, only son, singurul fiu, that whoever believes in him, ca oricine crede în will el, not perish, să nu will moară. not perish, nu va muri, will not perish, nu va but muri, will have ci va avea eternal life. viață There's veșnică. nothing that can take eternal life from you. Nimic nu poate When să you have the ia viața veșnică de la tine. Când ai puterea lui Dumnezeu în tine, you have eternal life. Ai viață veșnică. You have the key to abundant life. Ai cheia la o viață de belșug. The devil says, you guys listen to me. Uh, diavolul spune, ascultați You have abundant life. Tu ai deja viață din You meșug. have the key to abundant life. Ai cheia unei vieți de plină din meșug. Și e totul within your power a, aproape de tine, e în puterea ta. Și tu poți să dezlănțui măreția lui Dumnezeu în viața ta. It's his saving power. E puterea lui It's de a te salva. E mesajul crucii. And until you get it here, și până nu îl înțelegi, you will never break the silence. nu o să rupi niciodată tăcerea. And it's when that revelation comes here. Și atunci vine revelația ce aici. You begin to recognize who you are in him. Când tu realizezi cine ești tu în el. Listen, when you begin to recognize who you are. Când tu realizezi cine ești tu în el. You can do all things. Atunci poți face toate lucrurile. Listen, Listen to me. Ascultați-mă puțin. The reason why so many of you struggle with life motivul pentru care mulți dintre voi aveți așa multe probleme în viață is because you're looking to you to try to do something. E pentru că tu te uiți la tine însuți să rezolvi acele probleme. You actually think it's your abilities that's going to do something great. Tu chiar crezi că abilitățile tale vor crea ceva măreț. You actually think it's your logic or your reasons. Tu chiar crezi că logica ta și motivele tale Listen, it has nothing to do with you. N-are nimic de a face cu tine. Listen, I'm a high school dropout dropout. Uite, eu am, eu am picat de liceul. I've never been to college or seminary. N-am fost nici la facultate, nici la seminar. I are a dumb person. Eu sunt un om retardat cum ar fi. guys. Dar ascultați It's not about me. Dar nu e despre mine. It's not about what I know. Nu este despre ce știu eu sau nu știu. Or what I feel or don't sau ce simt sau nu simt. It doesn't matter what you think of me. ce credeți voi despre mine. It doesn't matter what I think of you. Nu contează ce cred eu despre tine. The reality of it is. Realitatea însă that it's him in me. E că el locuiește and în mine. And when you feel stress. Și când ai stres. And when you feel anxiety. Și ai anxietate. And when you feel fear. Și când simți frică. And when you feel insecurity. Și simți nesiguranță. It's an indicator e un indicator that you are focusing on the wrong thing. că tu te concentrezi la ce you're nu trebuie. on you, te concentrezi la tine. And you're focusing on your weaknesses, te concentrezi la and slăbiciunile you're not focusing tale. On the power of și nu te concentrezi la puterea Lui. And when you can get your eyes off of yourself, și când tu poți să iei ochii de pe tine însuți your eyes off of your și de, de nesiguranțele tale you can get fear and worry out of your life, și poți să scoți uh, and frică you can begin și to focus on him grijă in you, uh, și te concentrezi la El, Iisus locuind în tine, atunci ceva este activat. Power, putere, band. Începe să fie eliberată. Because he's in control, Fiindcă El e în control and you're not. și tu nu ești. So when God's power begins to work in us, când puterea lui Dumnezeu începe să lucreze în noi, it has some benefits for you. Are niște beneficii pentru tine. And I'm going to jump ahead a couple slides, but you guys in the back there, just so that you know. Okay. As His saving power comes to you, când puterea lui de salvare vine în tine, it's to first of all work in you. E în primul rând să lucreze în tine. Because God wants to do something in you. În primul rând Dumnezeu vrea să facă ceva în tine. He can never do anything through you. Nu va putea niciodată să facă ceva prin until tine. Until he first does something in you. Până nu face prima dată ceva în tine. And so he starts by saving you. În primul rând te salvează. He starts by forgiving you of your sin. te iartă de păcatele tale. This week alone during this conference. În săptămâna aceasta în timpul conferinței. There's many of you that gave your life to Christ or rededicated your life to Christ during this week. dintre voi v-ați predat viața sau v-ați rededicat viața înapoi la Hristos. If that's you. That's where it all begins. Aici începe totul. You had the revelation Ai revelația that you were nothing without him. Că ești nimic fără el. that you were going to go to hell without him. Că fără el mergeai direct în hell. And that your life was a wreck. Și că viața ta era un dezastru. there was guilt and shame. Că erai plină de, de vinovăție. He went to the cross. Dar el a mers la cruce. And he died. Și a murit. So that you can have eternal life. Ca tu să ai viață veșnică. That's where it begins. Aici începe. His saving power in you. Puterea care lucrează în tine. You can be seated. Puteți să ocupați locul. Mulțumesc. He not only wants to come and work in you to El nu numai you, vrea ca să lucreze în tine să te salveze. El vrea să te elibereze. He wants to deliver you from bondages and addictions. El vrea să te elibereze de legături și de dependențe. those things that the devil has clamped onto your life. El vrea ca să ia acele lucruri care Satan le-a pus pe gâtul tău. Și vrea ca să rupă puterea lui Satan. So that you can be free. free. Ca tu să fii liber. în această conferință, some unii dintre voi ați fost eliberați de dependență. Some Unii dintre voi ați decis să vă renunțați la droguri și sex. And Și masturbare. Și pornografie. Și droguri. Și alcool. You came to the altar. Ai venit la altar. I saw Am văzut. I saw one young lady come up here. Am venit o am văzut tânără care a venit aici. And she unrolled out of her hands some pills. Și a, a scos din din mâna ei niște, niște pilule. In my heart, in my și inima mea, în Duhul meu, I went, yeah! am spus, yeah! The devil's defeated. Satan e învins. Because she was free. În timp ce ea a fost eliberată. Listen to me. Ascultați-mă. That didn't happen. Asta nu s-a întâmplat. Because she had some like free will or choice just to come and do something in her own că o decizie ea să facă ceva în puterea ei. It was the power of God. Și a fost puterea lui Dumnezeu care a început să lucreze în ea și să arate ei și tuturor celor prezenți aici că Dumnezeu te poate elibera. Dacă ai fost eliberat de ceva în săptămâna asta, aș vrea să te ridici în picioare. Ai pus ceva pe altar și, și aș vrea ca să te ridici. Hai să vedem ceea ce a făcut Dumnezeu în această săptămână trophies. Acestea sunt trofee. You guys are trophies. Voi sunteți trofee. You are an example. Voi sunteți un exemplu. You are proof. Voi sunteți evidență. That the gospel dovadă că puterea lui Dumnezeu lucrează în acest loc. Hallelujah! Hallelujah! Come on, it's, it's to work in you. E lucrarea din tine. It's to save you. E, e să te salveze. It's to deliver you. E să te libereze. It's to heal you. E să te vindece. How many people were healed this week? Câți dintre voi ați fost vindecați în săptămâna asta? Cineva s-a rugat pentru tine. Ai avut ceva clar în fizicul tău și ai fost vindecat. Aș vrea să te ridici în picioare. How did you get healed? Cum ai fost vindecat? Tell him how you got healed. Spune cum ai fost vindecat. What was wrong and tell him Care a fost problema ta? Uh, am căzut cu bicicleta. I fell with his uh, bike. Uh, sport extrem. I, I did some uh, sport extreme sports. Și genunchiul meu stâng o And my left knee uh, broke. Am niște urme urâte pe tibie și And da, genunchiul s-a lovit cel mai rău. Și când uh, Marco a început să vorbească despre lucrul ăsta, when you started to talk about that, Am știut că eu. I knew it was me. Am fost așa de șocat încât I, nici n-am putut să mă so shocked, în picioare. I couldn't even stand. I was so shocked. Uh, uh, Calvin. Calvin. Calvin uh, arăta spre mine și zicea să mă ridic, să mă uh, ridic. Uh, and Cal- Calvin was showing me, hey, you should stand up. Și eram și mai șocat. Uh, and then I was uh, even more shocked. Și la sfârșit m-am dus și m-am rugat pentru el și chiar înainte de conferință am căzut în genunchi pentru că nu mai puteam să umblu, mi se bloca piciorul din And uh, uh, you prayed for me and right uh, before uh, at the end of the conference I fell on my knees because it was just so bad. Și când s-o rugăciunea, mă simțeam and normal. When I finished that, uh, that prayer, uh, it was just finished. Și mă simt perfect. And I feel perfect. Yeah. How about that? Ce zici de asta? How about that? Ce zici de asta? Let me just mention something. Vreau numai să menționez ceva. This is a side note. Asta e doar uh, o paranteză. Share, share să, poate să spună ce ați vorbit acolo la în hol. So when God speaks to you, când Dumnezeu îți vorbește, in the middle of that meeting, în mijlocul acelei întâlniri, nowhere, de nicăieri, God showed me specifically. Dumnezeu mi-a vorbit specific. There was a man, există un om, sports injury, o rană la genunchiul stâng. He didn't stand. El nu s-a ridicat. I kept looking around. Tot m-am uitat. Someone said, "Oh, I got a right knee problem." Oh, eu am o durere de piciorul stâng. Another person said, "Oh, yeah, my my ankle hurts." Oh, da, și pe mine mă doare aici în cot. Yeah, I got like this little ear problem. Da, am ciudărere <laughs> cu urechea. God wanted to heal this man. Pe el a vrut Dumnezeu să-l vindece. And I encouraged him. Și l-am încurajat. Outside. Acolo la în hol. Next time God speaks. I-am spus când data viitoare Dumnezeu să vorbește. Don't miss being touched by him. Nu pierde să fii atins de el. And so we prayed out there. Așa că ne-am rugat acolo. And God healed him on și Dumnezeu l-a vindecat acolo, acolo în hol a căzut în genunchi și s-a întâmplat totul. Când Dumnezeu îți vorbește, don't don't miss it. Nu pierde oportunitatea. He wants to work in you. El vrea să lucreze în tine. He wants to touch you. El vrea să te atingă. He wants to show you that he's alive. El vrea să arate că tu, el e viu și puternic. There's evidence in this young man's life. Este uh, mărturie în viața lui. God is real. Că Dumnezeu e real. In fact, I believe look at me young man. Uite-te la Give mine. me your hands. Dă mâna ta. I believe that the healing Eu cred că that you experience vindecarea care ai experimentat în această conferință is going to flow through your hands. Va va curge prin mâna ta. And in the days to come, și în zilele care vor urma going to lay these hands vei pune mâinile acestea sick people, pe oameni bolnavi. Not in the church, nu în biserică, but in the marketplace, ci acolo în, pe stradă, streets, acolo pe străzi. And you will feel my power, și vei simți puterea mea, just as you felt, așa cum ai simțit, cum mergea prin trupul tău aseară, it will flow through your hands, a, cum va curge prin mâinile tale. Și vei vedea mulți oameni vindecați. și Dumnezeu spune să nu fie doar unul sau doi, ci doar uh, zeci. But I want to use acest, vreau să creez un, uh, o mișcare de vindecare în acest oraș. În numele lui Isus. Cine are nevoie să fie vindecat acum în locul acesta? Cine are nevoie de vindecare acum? yeah, I know you all do. I just want one. Vreau numai unul. You come here, buddy. Vino we'll Pray for the rest of you later. You o să mă rog mai, mai târziu. You come here. What do you tell him what's wrong with you. Okay, spune-ne care e problema. Am bronșit astmatică. Uh, she's got, uh, he's got bron bronchitis. Bronchitis. As asthma. Okay. Listen. You're going to stand up. Tu să te ridici. With this mic cu microfonul acesta și tu o să pui mâinile tale pe el And you're pray for the healing power of Christ. și tu o să te rogi pentru, pentru, pentru puterea lui Dumnezeu. Roagă-te, roagă-te. Ungerea e peste tine. astăzi fie vindecat. Amin. Amin. Hallelujah. Be healed. Be vindecat. Come on, guys. did. The power, puterea, the cross, crucea, the gospel, Evanghelia, starts first in you. Începe mai întâi în tine. So it doesn't just come to save you. Nu doar vine să te salveze. And it doesn't come to heal you. Și nu vine ca să te vindece. And To deliver you. Și să te elibereze. And here's the whole point of my message where I want to go today. Și asta e punctul principal, acea unde vreau să ajung astăzi. And it's probably the biggest hidden secret in Christianity today. E probabil cel mai mare secret ascuns în creștinism astăzi. It comes to empower you. Acea putere vine să te împuternicească pe tine. Let me share something with you. Hai să vă împărtășesc ceva. You just didn't get saved to be happy. N-ai fost salvat de Isus ca să fii doar fericit. What you saw on that video today? Ce ai, ai văzut la pe acel acel video? He didn't go through all of that so that you could be a happy little Christian. Nu a, a trecut prin toate alea ca tu să fii un creștin drăguț și fericit. His bot, listen, don't mess around, buddy. Nu, Tell me, I don't want him laughing and stuff. Aș vrea ca să nu mai zâmbești. Să I'm being serious right Vorbesc serios acum. Listen to me that body that was broken acel trup care a fost distrus și a fost rupt pur și wasn't just so that you could be happy. Doar ca tu să fii fericit. It wasn't just so that you could feel a little bit better. Doar ca să te simți puțin așa puțin mai mai It wasn't just so that you could be whole doar ca tu să fii întreg. And that you could put your head on your pillow. Și să pui capul pe perina ta. Say, oh, I'm so blessed. Și o oh, să spui așa oh, de bine cuvântat mă simt. Oh, Iisus în viața mea. We live in a world today. Trăim într-o lume astăzi. That we think Christianity is all about me. În care noi credem că creștinismul e totul despre mine. And so our prayer lives. Ă, timpul nostru de rugăciune. Just filled with me lists. E plin doar cu liste Lord, eu. Me. Doamne, ajută-mă. Doamne, atinge-mă. Doamne, ajută-mă. Doamne, am nevoie Lord, de bani me my boyfriend. Doamne, dăm un, Lord, help un, me be happy. un prieten. Lord, Ajută-mă fiu mai fericit. Ajută-mă la test. Totul despre mine. Realitatea însă este nu e deloc despre tine, ci e despre ei. And so he comes to work in you. El vine să lucreze and în he tine. Wants you to be whole, și el vrea să fii întreg. Și vrea să fii fericit. Vrea să fii fericit și să fii împlinit. And that is simply the means to the end. Dar asta este da, scopul. He does that so that you will be e doar mijlocul ca să atingi scopul. To go touch people. El face asta ca prin tine să meargă și să tu să atingi oameni cu acea, aceeași putere. And that's what we've been trying to talk about this whole conference. Și în întreaga conferință despre asta am încercat să vorbim. Pastor Ted the very first night. În prima seară, pastorul Ted. He's saying, listen, this isn't about hiding in the closet. Uh, a, a, a spus, nu, aici nu e vorba să fii un creștin în secret, să te ascunzi în dulap. You weren't called to be a secret Christian. N-ai fost chemat ca să fii un, un, un creștin secret unul care nu That's what you're called to be. Nu, nu, asta Pastor Calvin talking about responding to God. Pastorul Calvin a spus cum anume să răspundem la ceea ce Dumnezeu ne spune. Talking about all the wrecks. Și uh, a vorbea despre cum anume să ieșim afară și să declarăm că există probleme în lumea asta. Eu am vorbit despre generația lui Iosua. Și am vorbit despre cum anume să, să rupem tăcerea și să luăm cetatea Ierihon. And Pastor Theo, Pastorul Teodor, talking about the five things to break the silence. A vorbit despre cele cinci lucruri care să le faci să rup tăcerea. Pastor Pancho talking about dreaming big. Pastorul Panciu că vorbea despre See, vise extraordinare. Toate mesajele au un lucru is that comun. The gospel is not to just come to you, but it's to work through you. E că Evanghelia n-a venit doar să, să vină să se atingă de tine, ci să lucreze prin and tine. the reason why you're here today. Și motivul pentru care tu ești astăzi aici. And the reason why God died for your soul. Și motivul pentru care Dumnezeu a murit pentru sufletul tău. Live where you live și motivul pentru care tu trăiești unde trăiești. E ca tu să-i câștigi pe oameni pentru Hristos. Este singurul motiv motiv pentru care ești tu oh, aici. Oh man, I, you guys get this. Ok, vreau să înțelegeți. You're asta. not saved to go to heaven. Nu ești salvat să mergi în cer. You are not saved to go to heaven. Nu ești salvat să mergi în cer. Now heaven is a byproduct of being saved. Acum sa salvarea este un uh, produs uh, uh, cerul e un, un I, uh, produs secundar al cerului, al, al mântuirii. I would even call this super benefit. Eu uh, nici măcar nu l-aș numi uh, super beneficiul. But you didn't get saved to go to heaven. Uh, e super beneficiu de fapt, dar n-ai fost salvat să mergi în cer. If you were saved to go to heaven, dacă ai fost salvat să mergi în cer, we would do altar calls a little bit differently. Aș face chemarea în față puțin diferit. He would come forward. Ar veni în față. And he would have his hands up. Stand right there. Stai, stai and his aici. hands are up. Mâinile sunt sus. And I'd say, "Do you need Jesus?" Ai nevoie de Isus. They say, "Yeah, I need Jesus." Spune, vreau, îl vreau pe Isus. Do you really want Jesus Chiar vrei pe Isus. Do you want to be saved? Vrei să fii salvat? Do you want to go to heaven? Vrei să mergi în cer? And he would say yes. Și el spune da. And then as he's standing there, în ce stă acolo, I would go behind here. Eu m-aș duce aici în spate. And I would pull out a pistol. Aș scoate un pistol. And I would walk up to him. Și aș merge la el. And I go bam! go to heaven. Mergi direct în cer. And then he would go to heaven. Și ar merge direct în cer. Why is it? De ce? Why is it? De ce? That you get saved că sal- de ce and you're still here. Și încă rămâi pe pământ. Why did God choose de ce a ales Dumnezeu to bring the gospel to you at a young age? Să aducă Evanghelia la tine la o vârstă fragedă. It's because he wanted you to be his hands. E fiindcă el a vrut ca tu să fii mâinile lui, picioarele lui, gura lui, to be his voice, să fii vocea lui, to be an ambassador of să fii un ambasador pentru Hristos, and to go pluck people from the pit of hell. Și să mergi să iei, să furi oameni din iad. And touch your nation for și să atingi națiunea ta pentru Hristos. That's why you're saved. De asta ai fost salvat. But see, we've got this problem. Dar vezi, avem o problemă. We've got a power problem. Avem o problemă în a înțelege puterea asta. See, let's just back up just for a second. Numai să vorbim direct. Jesus dies. Isus moare. He goes to hell. Merge în iad. He gets the keys of hell. Ia cheile he takes iadului. Them from the devil. Le ia de la diavol. He goes back to the grave. Merge înapoi în mormânt. He hangs out there for three days. Stă acolo puțin trei zile. He rises again. Se uh, învie din morți. And then he proclaims to all of humanity. Apoi proclamă întregi omeniri. He says, I have. Eu am. All authority. Toată autoritatea. All authority toată. Everything is within my hand. Totul e în mâna mea. within my power. În puterea mea. And he proclaims himself as King of Kings. Și el se proclamă rege al regilor. But then he says, Apoi zice, Hey, by the way, guys, oh, apropo, băieți, I'm going to go to heaven. Eu merg direct în cer. And when I go to heaven, și când merg în cer, I'm going to leave you behind. Eu vă las pe voi în urmă. And I'm going to send you someone. Și o să vă trimit pe cineva. It's called the Holy Spirit. Numit Duhul Sfânt. And what's going to happen? Și ce se va întâmpla? Is the same works that I do. Același lucru care am făcut you're eu. You're going to do also. Voi veți face la fel. Now stop there for a second. Stop, să ne oprim. raising people from the dead, să înviu healing morți, people on the streets of Aradia. să vindec oameni pe străzile I mean, come on. Hai mă, He says you're going to do same thing. Isus a spus, vei face la fel. Merge mai departe. Even greater things Chiar lucruri mai mari veți face voi, because I go to the Father. fiindcă eu mă duc la Tatăl. So he takes the keys El ia cheile and he gives them to you. și ți le dă ție. And then the scripture says Și apoi Biblia spune, that now instead of Jesus having authority, în loc ca Isus să aibă he says now I have all authority. Biblia spune, eu am toată He gave the authority to me. El mi-a dat I mie have the keys. și eu am cheia. And it even și lucrurile devin și mai bune. Fie acolo spune mai departe, ascultați. O să mai vă dau încă ceva. When I go, când eu mă duc, I want you to go to the upper room. Vreți să mergeți în camera de sus. And when you get there, și când ajungeți acolo, you wait on me. așteptați-mă. And as you're waiting on me, și în timp ce mă așteptați, I'm going to send the same Holy Spirit. Voi trimite același Duh Sfânt. And he says, and you will receive power. Și voi veți primi putere. Dunamis. Power. Putere dunamis. Power from on high. Putere de sus. And he says și spune that that power in you că acea putere în tine will now reach nations for him. va atinge națiuni pentru el. Here is the number one problem in Christianity Aici apare problema numărul unu în creștinism. We've got a power problem. Avem o problemă cu putere. We're trying to reach people in our logic. Încercăm să atingem oamenii cu logica noastră, cu intelectul nostru, în mintea noastră naturală, în modul nostru temperamental de a gândi. și noi ne gândim că cumva o să mergem la cineva și o să spunem niște cuvinte drăguțe, Satan o să, o să iasă afară și îl va, îl va lăsa Satan ca tu să-l ai. Nu e adevărat. It's a spiritual warfare. E un război spiritual, e o bătălie. We, we've got a power problem. Și noi avem o problemă cu puterea. So I want to demonstrate something to you. Vreau să vă demonstrez ceva. That will maybe help you better understand what's going on. Poate că o să înțelegi mai clar ce, ce se întâmplă. This board represents life. Uh, uh, această scândură reprezintă viața. And there's three things here that are constantly attacking you. Și aceste trei lucruri te atacă în mod constant. That's the world, the flesh and the devil. Satan, lumea și firea. Every day. În fiecare zi. When you go out the doors. Când tu mergi la uh, when you go out the doors. Când mergi afară din aceste de aceste these, uși. These three things are wanting to attack your life. Aceste trei lucruri încearcă să-ți atace inima. They're wanting to tell you that you don't have power. Vor să te convingă că tu nu ai putere. And you don't have authority. Și nu ai autoritate. And so many of you today. Și mulți dintre voi astăzi. Live under the cloud. Trăiești, trăiți într-o într nor. That you're average că ești mediocru, you'll never amount to anything, nu o să reușești prea multe, that God will never do anything through your life, Dumnezeu nu va face niciodată ceva în viața ta, it's because you've allowed these things fiindcă ai, luat acest, ai lăsat aceste trei lucruri to influence your life. să-ți influențeze viața. You have a power problem. Ai o problemă cu puterea. Now let me take it one step further. You, hold, you hold that. Okay. This right here is a skill saw. Aici avem un fierăstrău. It was created a fost creat with a specific purpose in mind. Cu un scop clar în viață. And it was to tear through wood. Și anume să să distrugă lemnul. And the reality is Realitatea este is that there are some uh, particular things that need to be working Sunt anumite lucruri care trebuie să funcționeze ca el să-și îndeplinească scopul. You're going to hold my mic. Here you go. And here's how we do life. Și uite, cam așa facem noi viața. Your life is like this skill set. Viața ta e ca și acest And you go out into public. Și tu mergi în public. You go to school. Mergi la școală. You go to work. Mergi la lucru. And you try to attack these things. Și încerci să ataci aceste lucruri. so what you do și ce faci? Is you use your own might. Folosești and puterea ta. Strength, uh, and your own power. Uh, puterea ta. And you try to go through it. Și încerci să mergi uh, prin ea. Take the încerci să, și încerci să lupți cu diavolul. And I can't do it. Nu pot. It's just a struggle. And I don't know why the enemy's always after Nu știu ce se I'm looking at pornography. iar mă uit la pornografie. Oh, I can't deal with the lust. nu vreau să oh, fac așa. I just gotta stop looking. Trebuie să mă uit, oh, să mă opresc. Oh, îmi plac fetele. Now you might be making some damage. Poate că faci ceva de uh, pericol. But the reality is. Avarii, dar uh, nu uh, realitatea e You've got a power problem. Ai o problemă cu puterea. You've tried to do it on your own strength. Ai încercat să faci în puterea ta. But the reality is, Realitatea însă este there's this thing called the Holy Spirit. Există ceva ce se numește Duhul Sfânt. And when we with our lives, atunci când noi cu viețile noastre can make the connection in our mind uh, putem să facem conexia în mintea to take noastră, our purpose să luăm scopul nostru and attach it to his power, și să atașăm la puterea lui, everything looks a little different. totul arată puțin diferit. Because now all of a sudden, că acum dintr-o dată you've got a little bit of a different situation. ai o diferită situație. you can begin to face the world. Așa că tu poți să confrunți, înfrunți lumea and flesh și firea and you can begin to take him out. Și poți să-l scoți afară. And you look at the devil and you just take out the devil. Și atunci când Satan încearcă să vină împotriva ta, and you can take a look at it and say, yeah! Poți să iei puterea și să spui, yeah! what the devil should look like. Așa ar trebui să arate diavolul. It's our privilege. E privilegiul nostru. And it's our responsibility. E responsabilitatea noastră. To take the power that is in us. Să luăm puterea care e în noi. And to make it work through us. Și să lăsăm să lucreze prin noi. God never intended it to stop with you. Dumnezeu nu n-a intenționat ca să se oprească în tine. But he intended it to begin with you. El a vrut ca să înceapă cu tine. And I want to look at four things here. Și vreau să mă uit la patru lucruri. As we close this conference. În timp ce încheiem această conferință. That I believe that the Lord wants to do through you. Și ce eu cred că Dumnezeu vrea să facă prin As tine. You go back to your school. În timp ce mergi în școlile tale. Înapoi în orașul tău. And I want to take a look at these four things. Și vrem să ne uităm la aceste patru lucruri. And believe God. Să credem pe Dumnezeu. That great things are going to happen. Că lucruri mari se vor întâmpla. So you might think that this is all hype. You might think this is all hype. Poate tu crezi că uh, ă, încerci numai să te adrenalina să ți-o scot din tine. So I just read on the internet. Tocmai am citit pe internet. Underground church in China. Despre biserica din China uh, subterană. two 10-year-old boys. Doi băieți de 10 ani. They actually read the Bible. Chiar au citit Biblia. That said to go and preach the gospel. Și spune Biblia să predici Evanghelia. They actually thought it was true. O, ei chiar au crezut că e adevărat. And they actually applied it to their life. Și chiar au aplicat în viața lor. And in a matter of 10 days. În 10 zile. They led 10,000 people to Christ. Au condus 10.000 de oameni la Hristos. Doi băieți de 10 ani din China. Led 10,000 people to Christ. au condus 10.000 de oameni la Hristos. Christos. And then they went out. Apoi au mers. And figured, hey, there's only a week. We got a little extra time on our hands. au <laughs> trecut numai o săptămână, mai avem timp liber. And they baptized 3000 of them the following week. Or botezat următoarea săptămână 3000 dintre ei. Why not? De ce nu? What's stopping us Ce ne oprește pe noi from touching our world for Christ? din a atinge via, lumea noastră pentru Hristos? So here are four things. Astea sunt patru lucruri. That if you take the message of the cross, dacă iei această putere the power of God, puterea lui Dumnezeu, and if you allow it to work in you, și o lasă lucreze în tine, and allow it to work through și you, prin tine, you'll see these four things happen. Vei vedea aceste patru lucruri stăpânindu-se în viața ta. Number one. Numărul 1. His saving power will save them. Puterea lui salvatoare îi va salva. The greatest need of your generation. Cea mai mare nevoie a generației tale is the saving power of Christ. E puterea salvatoare a lui Isus Hristos. What your generation needs Ce are nevoie generația ta is the message of the gospel. E mesajul Evangheliei. To save them. Să-i salveze. They don't need some kind of educational program. N-au nevoie de program educațional. They don't need more drugs to help them with their depression problem. N-au nevoie de droguri mai multe ca să ajute cu depresia They don't need counseling centers at their school. N-au nevoie de, de uh, centre de consiliere la They școală. They need to have an encounter with the the living God. Au nevoie să aibă o întâlnire reală cu Dumnezeu And adevărat. the same thing that happened to them și același lucru care se întâmplă will happen to other people. Se va întâmpla cu alții. Just as it happened to you. Așa cum i s-a întâmplat și ție. His saving power Puterea lui salvatoare will save them. îi va salva. And so he comes and fills you. Așa că el vine să te umple. And he comes and empowers you. Apoi vine să te împuternicească. So that you can go out and tell them about Christ. Ca apoi tu să mergi mai departe să le spui despre Hristos. Și ei să fie salvați. Have you ever thought about what you're going to tell your friends and family on that day? Te-ai gândit vreodată ce o să le spui prietenilor și familiei tale în acea zi? I think about this often Mă gândesc foarte des. because it's real. Că real. The Bible says Biblia spune that when it's all said and done, când se va sfârși totul, we're going to stand before Him. Tu o să stai și noi toți vom sta înaintea Lui. Tu o să stai înaintea Lui. You might think it's an eternity away. Tu crezi că e o veșnicie depărtare. You De fapt, tu ai putea să mori pe cale, în timp ce mergi înapoi acasă de la conferința asta. It's come pretty quick. Moartea vine destul de rapid. there, și când vei sta acolo, he's going to ask you about what you did with your life. Te va întreba ce ai făcut cu viața ta. And there's going to be other people. It says on that judgment day. Biblia spune că în acea zi There's going to be people. Vor fi oameni. And it says that he's going to separate them from the left and to the right. Și el îi va um, separa pe unii la dreapta, alții la stânga. The sheep on one side. Oile la o parte. And the goats on the other. Și caprele la cealaltă. I have to imagine Trebuie să-mi imaginez that there's going to be people around you that you knew. Că vor fi oameni în jurul tău care tu i-ai cunoscut. People that you went to school with. Oameni cu care ai mers la școală. People that were your friends. Oameni care erau prietenii tăi. People that you're thinking about right now as I'm talking. Oameni la care tu te gândești chiar acum and, în timp ce eu and vorbesc. And they're going to be standing next to you. Și ei vor sta lângă tine. And all of the sudden, și dintr-o dată, the Lord's going to speak. Dumnezeu va vorbi. And he's going to say to you, și îți va spune, Well done, thou good and faithful servant. Bine, robul și And you're going to move to the side with the sheep. Și tu o să mergi lângă partea But aia cu sudden, oile. Dar dintr-o dată, the person that you never shared with, persoana care niciodată nu i-ai spus, your arm. te va prinde de mână și wow, ce se întâmplă? Right wow, ce se întâmplă aici? And you go, oh, uh, it's judgment day. Oh, e ziua judecății. What are you going to tell them at that moment? Ce o să le spui în acel moment? When they look at you, când se vor uita la tine, and they say, why didn't you tell me? Ce o să spun, dar de ce nu mi-ai spus? Dar de ce nu mi-ai spus și mie? What excuse will you come up with? Cu ce scuză o să vii tu, o să inventezi tu? Ah, I was embarrassed. Oh, era, eram jenat. <laughs> I was busy. Era, eram puțin cam ocupat. Ah, I was, I was uh, scared. Mi-era frică. There is no excuse. Nu e nicio scuză. That will ever, ever ever work on that day. Care va funcționa în ziua respectivă. And I recognize the fact. Și realizez faptul that his saving power că puterea lui mântuitoare needs to be working in me. trebuie să lucreze în mine. God's in a hurry. Dumnezeu e în grabă. Do you know that every time that your heart beats, știai tu că de fiecare dată când bate inima ta, dies without Christ. cineva moare fără Hristos. Think about that for a second. Numai o secundă, aș vrea să te gândești la asta. Your heart beats about a hundred times a minute. Inima ta bate cam de 100 de ori pe minut. In one minute's time, într-un uh, In fact, by the time I'm even finishing this one sentence of this one illustration. Pe, pe, pe când o să termin fraza asta, 100 people will die without Christ. 100 de oameni vor muri fără Hristos. Every hour fiecare oră. Over 6000 people will die without Christ. 6000 de oameni vor muri fără Hristos. Every day 144,000 people will die without him. În fiecare zi 144.000 de oameni Every vor muri fără el. Fiecare an 52 million 600,000 people will die without Christ. 52 de milioane 600 de mii de oameni vor muri în fiecare an fără Hristos. Și trebuie să mă opresc. I think how big could hell possibly be? Și m-am gândit, cât de mare va fi iadul? It's no wonder nu e de mirare that Jesus said, că Isus a spus. Don't say four months and then the harvest. Nu să nu spuneți că recolta vine peste patru luni, că deja he este aici. You would postpone it. Știa, știa he că knew să... think about talking about them tomorrow. Isus știa că tot să Maybe lași pe mai târziu. busy, so we'll just pick ești, up the phone tomorrow. Uh, ești prea ocupat astăzi, mâine Because o să sun. after all, I'm doing church. Oricum, acum sunt la biserică. So maybe I can pray tomorrow. Poate că mâine o să mă rog. Jesus said, Isus a spus. He said, don't say that. Să nu spui că peste don't patru luni. Să nu spui peste He says, today is the day of salvation. El a spus după aia, now azi e ziua mântuirii. Acum e timpul perfect. Because right now. Fiindcă acum. Right now. Acum. Right now. Acum. Right now. Acum. Someone's dying. Cineva moare. Without Christ. Fără Hristos. Right now. Acum. And they had a friend. Și au avut un prieten. Au avut un membru de familie care știa pe Hristos, dar niciodată nu le-a spus. Doamne, deschide inima. Acum nu și-a deschis gura. Și nu se oprește. În timpul vieților noastre, nu se oprește. Acum. E tragic. El a trecut prin asta. Ne-a dat viață veșnică. Și tot ce ne cere. este să say, will you Le vei spune le vei spune despre vestea bună. Will you let them know if they just accept me? Le spui că doar dacă mă acceptă pe mine, poți și ei să aibă viață veșnică. Doar spune-le. Lasă numai măcar să știe. Lasă-i să știe că eu am murit pentru ei. că i-am iubit. I remember hearing the story of a young man. Am auzit povestirea despre un tânăr. 22 years old. 22 de ani. Recently saved. Uh, salvat recent. Living in New York City. Și el trăia în New York City. His pastor was preaching a message a lot like what I'm preaching today. Pastorul lui uh, uh, predica chiar mesajul asemănător cu ce predică astăzi. And instead of just feeling bad about it, și nu se simte rău despre he asta, got up el s-a ridicat. And went down into the streets of New York City. S-a ridicat și a mers pe străzile New York City. And decided to preach the gospel. A decis să predice Evanghelia. And as he's standing on the street corner, în timp ce stătea acolo pe colț, thousands of people walking back mii de oameni mergeau Thousands of people walking back Mii de oameni mergeau pe acolo. He starts preaching. Începe să predice. Starts talking to people. Începe să vorbească cu oameni. Out of nowhere, de nicăieri, comes a group of Hare Krishna. Uh, vin, un, vine un grup de Hari Krishna. An Eastern mystic religion. Ceva religie din est. Many of them wear uh, orange robes. Mulți dintre ei poartă uh, port, uh, ceva robe portocalii. Big green beads around their Și au uh, ceva uh, uh, uh mărgele pe uh, verzi, they shave their head își rad capul and have a ponytail. și au în spate o coadă. I think the shaved head part's the only cool part. Uh, eu cred că partea cu uh, capul ras e cea mai uh, cool dintre And toate. they see this guy, they see this guy preaching. Și îl văd pe băiatul ăsta că predică. And so they start to mock him. Și încep să-și bată joc de el. And they start to run around him. Și încep să fugă în jurul lui start going around him and around him. And he freaks out. El se sperie. He's starting to feel fear. Simte Starting to worry. Simte uh, uh, că oh, se îngrijorează. Oh my gosh, my pastor didn't tell me what to do if this oh, happened. Pastorul meu nu mi-a spus ce să, ce să fac când se întâmplă asta. But he stopped. S-a oprit. He closed his eyes. Și a închis ochii. He said, Jesus, a spus, Isus, you promised me mi-ai promis that you would always be with me. că vei fi cu mine. You would give me the power. Îmi vei da puterea. You give me the words in every situation. cuvintele pentru orice situație. So right now, Acum, you tell me what to do. Dăm, spune ce să fac. Bam! Bam! He gets a word. Primește un cuvânt. There's a guy on the street corner over here. E un tip aici pe stradă. They called him the human pretzel. Uh, se numește uh, covrigul uman. He was born deformed. S-a născut deformat. Never walked in his life. N-a umblat niciodată în viața lui. His arms grew out backwards. Uh, mâinile i-au crescut în spate. One of his legs were very short. Uh, unul din picioarele lui era Another mai scurt. One grew backwards. Celălalt a crescut în spate. And he's deformed. E deformat. And he's laying on a piece of newspaper. Și stă pe un ziar. On the street corner. Uh, direct acolo pe colț. And there's a little cup right there to beg for money. Și acolo e un, un loc unde să pui banii. And so this young man și acest om walks over to the human pretzel, se, se duce la covrigul uman and God tells him to lay his hands on him to heal. și Dumnezeu îi spune, atinge-te, pune mâna pe el, vindecă-l. Mii de oameni trec pe acolo. He says, el spune, in the name of Hare Krishna, în numele lui Hare Krishna, be healed. fii vindecat. Nothing happens. Nimic nu se, nu se, nu se întâmplă nimic. The man's on the ground. Uh, tipul e acolo. He kind of looks up at him. Se uită așa pe la el. He says, hey, chuck me some change or leave me alone. Uh, și spune, bă, dă ceva, ceva mărunțiș sau lasă-mă în pace. He didn't know what's going on. Habar n-avea ce se întâmplă. Hare Krishna laughing. Hari, ăștia de la Hari Krishna râdeau. He says in the name of Buddha. În numele lui Buddha. Be healed. Fii vindecat. Nothing happens. Nimic. In the name of Allah. În numele lui Allah. Be healed. Fii vindecat. Nothing happens. Nimic. All of a sudden, the street is stopped. Toată strada se oprește. Sute de oameni deja se uită. Uh, ăștia de la Hare Krishna s-au dat în spate. Și ăsta e aici un tânăr creștin. Care urmea urma să facă una de cele mai mari uh, mare minune care au văzut oamenii din jur. Și când s-a uitat în jur, A pus mâna pe capul lui. <laughs> S-a gândit că dacă Dumnezeu nu apare acum, o să fug. And he says, in the name of Jesus, în numele lui Isus, Jesus Christ of Nazareth, Isus Hristos din Nazaret, I command you îți poruncesc to rise up să te ridici and walk și să umbli in Jesus name, în numele lui Isus. Be healed. Fii vindecat. Leg starts going... Uh, uh, piciorul începe să crească. First time in his life. Prima dată în viața lui. Did this man ever stand? Când omul acesta, covrig, a s-a ridicat și a fost vindecat. Listen to me. Listen Ascultă-mă. To me. As the story goes, continuarea acestei povestiri, all of the Hare Krishna that day got saved. Toți Hare Krishna au fost mântuiți în acea zi. I would have too. Și eu aș fi, mi-aș fi, mi-aș fi pierdut viața. He has given you his power El ți-a dat ție puterea to ¿eh? save them. să-i salvezi. Number two. Numărul 2. He not only comes to work in you and through you to save them. Nu numai vrea să lucreze în tine și prin he tine ca sa also comes to work in you to deliver them. El vrea să lucreze prin tine să îi eliberezi. You look at the condition of the youth in Romania today. Uită-te numai la condiția tinerilor din România. They are bound in every front. Îs legați din toate direcțiile. Intellectually, intelectual, emotionally, emoțional, relational, relațional, Spiritual. spiritual. One out of three ladies in Romania. Unul din trei domnișoare sau doamne. Before the age of 18. Înainte de 18 ani. Will be molested. Au fost molestate. You look at the divorce rate. Te uiți la you look rata at the suicide rate. rata sinuciderilor. The third leading cause of deaths in Romania in teenagers A is suicide. A treia cauză a morții în cazul tinerilor e sinuciderea. What they need Ce au ei nevoie is to be delivered e să fie eliberați. And the power that's in you și puterea din tine will give you the ability îți va da ție abilitatea să pui mâna pe niște o persoană, să vorbești în autoritatea lui Hristos peste viața lor și să lege orice principalități și orice demon din ea să-i scoți afară din, din viața lor, ca ei să fie liberi. Ca în Luca 8, Iisus s-a uitat la demonizatul ăla. Fugea gol goluț. Uh, acolo în cimitir. Pune mâna pe el. Omul acela a fost eliberat. Iisus i-a spus, mergi și spune la toți ce ți-am făcut. It may just seem way over your head. Ar putea să fie ceva care trece peste capul tău. Dar ce a vorbit Pancho aseară, What God wants to do in you is beyond what you think anyways. Ce vrea Dumnezeu să facă în tine e mai mult decât te gândești. Dacă tu te gândești acum, nu poți să faci asta. Din nou, problema e că tu te concentrezi la tine. Normal că tu nu poți. Nu poți. Dar El poate. El poate. I remember one particular day. Țin minte zi. I had come into a church service. Am venit într-o întâlnire. And I was very tired. Bisericii, la biserică I had been preaching that weekend. Eram obosit, am predicat It was a Wednesday night service. Era o întâlnire de miercuri seara. And I just wanted to come in and, and be a normal Christian. am vreau numai să vin și să fiu un creștin normal. In other words, do nothing. Adică să fac nimic. So I sat down. Așa stat. And out of nowhere, și de nicăieri, I hear this still small voice. Aud vocea asta. And the Holy Spirit says și Duhul Sfânt îmi spune, There's a man in the back. Există un băiat, un domn în spate. Go tell him. Mergi și spune. He's gonna preach to people in prisons. Că el va predica la oameni în închisori. It's a pretty wild thought. Uh, e un gând foarte bun. And I'm thinking, God, do I have to? Și am spus, Doamne, dar chiar trebuie so să I get up. mă ridic. I don't know what I'm going to encounter. Eu nu știu ce să so am, I um, start walking towards the back of the church. Așa că merg în, în uh, spate. And there's this guy sitting back here. Și era un tip care stătea chiar acolo. And he's wearing a black a, uh, a uh, Levi jacket. Și purta o o geacă he's got neagră. A black beanie on. Are și de asemenea o căciulă. He's he's angry. Nervos. He's going like this. Așa He just seems, oh man. Oh, <laughs> and the Lord says, That's him. asta e. I can see the guy's demonized. Clar că tipul e demonizat. So I said to this man, și am spus la tipul I said, how you doing tonight? Hey, cum te simți în seara He asta? didn't say anything. Nu a spus nimic. And I said, hey, listen. Hey, I was sitting in the front row. Eu tocmai stăteam acolo and în față. God told me to tell you Dumnezeu mi-a spus să spun ție. That you're going to preach to people in prison. Că tu o să predici la oameni în închisoare. one look at me. S-a uitat odată la mine. He stood up. S-a ridicat. Ah! Ah! And he ran through the back door. Și a mers direct prin spate. Și au rămas ușile așa, bă, înghinea. So I grabbed my pants. <laughs> Whoa. M-am luat de... Missed that one. <laughs> Blut și am spus, wow, am, am, am ratat-o, n-am prea auzit o voce al Dumnezeu. Week later. Un, o săptămână mai târziu. I'm sitting in the same seat. Stau în același scaun. It's Groundhog Day. Uh, și e o zi națională în, în state. It's American movie. Uh, este și un film. Talking about things happening again the same way. Uh, faptul că se întâmplă lucruri din nou și din nou. There, și când stăteam acolo, Holy Spirit says, Duhul Sfânt îmi spune, he's back again. Ah, tipul a revenit. Go tell him again. Mergi și spune din nou. So we go back. Uh, merg în spate, înapoi. This time, guys, I kid you not. De, de data asta, sincer. He's frothing at the mouth. El He's got face, white foam. face spumă la gură. He's hyperventilating. E, <laughs> face hiperventilații. He's kind of like... <laughs> și încep să merg, merg lângă el. So I tell him again. Îi spun din nou. I said, hey, I, I hate to get in your face. Ah, Scuze-mă că iară, iară but I wanted to let you know. dar vreau numai să spun. You're going to preach to people in prison. Tu o să predici la oameni în Și iară True uh, story, true uh, story. Povestea adevărată. Third time. A treia dată. Three weeks Trei săptămâni mai târziu. I come. Vin. I tell him again. Îi spun din nou. And he stays. Și stă. He begins to cry. Și începe să plângă. And he begins to tell me his story. Și începe să-mi spună povestea lui. He says, you have no idea what's going on in my life. Și spune, habar n-ai ce se întâmplă în viața mea. He said, three weeks ago, Acum trei săptămâni, when I walked into your church, când am venit la voi în biserică, that morning, în dimineața I was released from prison. Am, tocmai am fost eliberat din închisoare. I'm 22 years old. Am 22 de ani. I was put in prison at 13 years old. Am fost pus la 13 ani în închisoare. Because I blew my mom's head off her shoulders with a shotgun. i-am zburat creierii mamei mele uh, cu un, o pușcă. And I'm mad at God. Și sunt mânios pe Dumnezeu. I'm mad at life, Îți pe viață. I just want to kill people. Vreau doar să omor oameni. Okay. <laughs> okay. It's got some problems. <laughs> Asta are probleme. I get to I get to disciple this guy. Și ajung să îl, îl ucenicizez chiar pe tipul ăsta. So I lead the guy to Christ. Îl conduc la Hristos. It's not like your normal family discipleship thing. <laughs> Acum nu era ceva un tip de ucenicizare în familie. It's not like I sit down with a cute little book. Nu că stau cu o carte drăguță. And say, "Hi Don, Hey, let's sit down and do a Bible study. Da, hai să stăm să, să facem un studiu biblic. Why don't you turn over to John? Hai să deschidem la Ioan. And repeat after me. Și repete după mine. Jesus loves me. Isus This I know. Asta știu. For the Bible tells me Fiindcă so. Biblia spune asta. It's not that kind of no, thing. No, no, no, no, no. The guy's demonized. Tipul e demonizat. The guy's filled with rage. Ea, e plin cu mânie. The guy needs to be delivered. Tipul ăsta are nevoie de liberare. So I began working with this guy. Am început să lucrez cu tipul ăsta. I'll never forget. Nu o să uit niciodată. Inviting him over to my house for dinner. L-am invitat odată pentru cină la mine acasă. I didn't tell my wife that he was a crazy man. Uh, nu i-am spus soției mele că e puțin cam I uh, just told my wife. I-am spus soției mele. I'm working with a very nice young man. Uh, lucrez cu un un tip foarte tânăr și drăguț. So she fixes some enchiladas. Așa că ea pregătește ce mâncare mexicană enchiladas. El trebuie să apară la ora 6. He's not there. E nu e acolo. 6:15. Not there. Nu apare. 6:30. 6 jumate. <laughs> nu apare. All of a sudden. Dintr-o dată. You hear this raging engine screaming up the street. Auzim un motor care turat la maxim, care vine pe stradă. A 1982. Un, o mașină din 1982. Royal Blue. Uh, în albastru, four cylinder Chevy Chevette, patru cilindri, uh, un Chevette, going in reverse, mergea cu spatele, about 60 miles an hour, 60 de km la oră, 11,000 RPMs, și uh, wow! turația maximă. <laughs> And all of a sudden I come out and go, what's going on? What's going on? Și ies afară, ce se întâmplă? My wife screaming, where's the kids? Well, mama, so uh, soția mea strigă, unde sunt copii? Honey, uh, Don, uh, our dinner guest is here. Oh, o sosit, draga mea, o sosit uh, invitatul nostru. He walks up to the door. El vine la ușă. He just says, man, I just feel like killing someone. <laughs> Simt să mor pe cineva. I don't know what to do. So I say, hey, honey, <laughs> this, this is Charlie Manson. Uh, this is, uh, no, this <laughs> is Don Charlie Hitler. Manson. This is, uh, Don. El e Don. So I started working with him. Încep să lucrez cu el. I started doing deliverance stuff with him. Și încep să uh, să lucrez la el și să eliberez. I started praying and renouncing things out of his life. Încep am început să să mă rog cu el ca să renunțe la mai multe lucruri din viața lui. I just heard from Don on Facebook about four days ago. Acum patru zile am auzit, mi-a scris Don. You know what Don's still doing? Știi ce face Don? He's preaching to people in prisons. El predică la oameni în închisoare. He preaches to people in prison. Chiar predică acum la oameni în închisoare. He's, a, he's pretty intense still though. Încă e tot așa de intens. How you doing, Don? Cum te simți? Și acum spune Don. pretty good, man. <laughs> mă simt foarte bine. What are you doing? I just got to tell someone about God, man. Trebuie să spun cineva despre Dumnezeu. But he's saved and redeemed. Dar este salvat și eliberat. We'll go ahead and finish. Uh, vom, <laughs> ne vom apropia de sfârșit. The power comes to save them. Puterea vine să te salveze, it comes to deliver them, să, te, să îi elibereze it comes to heal them. și de asemenea să îi vindece pe ei. Real quickly. Scurt. One of the greatest ways that the gospel goes forth. Unul dintre modurile cele mai bune prin care Evanghelia avansează e prin semne, minuni. The majority of miracles and healings in the Bible. Majoritatea minunilor din Biblie didn't happen in a church service. Și vindecărilor nu s-a întâmplat într-o întâlnire de biserică. They happened out on the street. S-au întâmplat pe stradă. Right now, chiar acum, in India, în India, 15,000 people are being saved a week. 15.000 de oameni sunt salvați pe săptămână. Statistics are showing Statisticile arată that 80%, 80%, 80? 80% of all salvations din toate mântuirile are the result of miracles ca rezultat a minunilor. I just read a story, a man dead three days. Tocmai am citit un, un articol, un om mort de trei zile. He had maggots in his eyeballs. Deja avea viermi în ochii lui. A guy prayed for him. Un tip se roagă. He came alive. Reînvie. The whole village got saved. Tot satul s-a, l-a cunos- a decis să urmeze pe Just read another story. Am citit o altă povestire. A man with no arm. Un tip fără mână. Didn't believe in God. Nu credea în Dumnezeu. A young Christian missionary laid Un tânăr misionar creștin pune mâna pe el. His entire arm grew back out întreaga mână i-a crescut afară normal și a devenit complet. L-a cunoscut pe Isus. A fost mântuit. I believe Eu cred that God wants a miracle revolution in this day and age. Că El vrea o revoluție de miracole în, zi, în, a, în, a, în anul acesta. În sezonul acesta. There was this man, his name was Jack Coe. Era un tip ca, pe nume Jack Cole. He was a great miracle preaching evangelist in the 50s. Era un evanghelist în anii 50. In late 40s. În, uh, și uh, în, la sfârșitul anului 40. Și el avea o întâlnire într-un cort mare. preaching to a group of about people. Predica la un, un public de 20.000 de, de persoane. And as he's preaching, he sees a man about three, four rows back. Și în timp ce predică, vede un om acolo undeva în spate. With an oxygen mask on cu un tub de oxigen pe el. So he gets down from the platform. Așa că se ridică de la platformă. Over to the man. Merge la om. He says, "Sir, spune, domnule, what's wrong with you?" Care e problema ta? And the man says, și tipul spune, "My heart is very weak." Inima mea e foarte gravă. He says, "Well, God wants to heal your heart." vrea să vindece inima ta astăzi. He says, "Young man, stand up right now." Tinere, ridică-te. My heart's very weak. Da, you didn't hear me. I said, "Stand up, young man." N-ai auzit. N-ai auzit, auzit ce am spus. Ridică-te odată. He says, take that mask off. Ia masca aia. Takes the mask off, throws it on the ground. Ia masca și o He jos. says, I want you to run down that aisle. Roagă să până you acolo. down that aisle, Mergi până acolo You turn around and you run back down here. mergi, te întorci și aici. my Da, domnule, da, inima mea e... I said run! Bă, ți-am spus mergi odată. Și începe să fugă. He runs all the way to the aisle. Merge până la sfârșit. Se întoarce și vine înapoi. About halfway back. Pe la jumate când vine înapoi. He falls face first on the concrete floor. Cade cu fața în față. Massive heart attack. Are un atac de cord his masiv. His heart explodes in his chest. Uh, inima explodează direct dead in the meeting. în în, uh, în, în uh, întâlnire și moare. în întâlnire. The, stage is filled with all the city pastors. Uh, pe scenă erau toți păstorii din acel oraș. And they're all, oh my gosh, what are we going to do? Whoa, ce să facem? They get out their little rosary beads. Uh, <laughs> Mother Mary, Mother of God, blessed art thou among women, uh, Jesus uh, name, what are we going to do? Oh my oh gosh, oh my gosh, oh my gosh, oh my gosh. Mama Maria, <laughs> Sfântă Maria, vino și salvează-l. They think the deal's over. <laughs> Gata, s-a terminat totul, Jaco doesn't think it's over. Jaco nu crede că Jaco knows that God said he'd be healed. Dumnezeu i-a spus so și el știe clar că Dumnezeu i-a spus să meargă să-l vindece. He Oh, și acum Jacko e nervos. All these people. Toți oamenii ăștia. running around crying. Toți plâng. Nurses, they're going, he's Uh, asistentele spun, omul he walks over to this young man. Mere la tânărul ăsta. He grabs this dead head. And he pulls the head up. And he looks at him. Îi ridică capul and he says, "You didn't hear me." Bă, tu nu I said, "Run." Ți-am spus. He picks that dead torso up. Ia, ia and he kicks his north end going south. Și, și se, se uită așa și direct uh, And the guy comes alive. Și tipul prinde viață. And runs down to the back. Și fuge până în spate și până în față. And gets healed. Și este vindecat. Ah! I can see in some of your faces. Pot să citesc acum fețele voastre. Oh, that didn't happen. No, nu cred că s-a întâmplat. Oh, that couldn't happen. Nu, are cum să se întâmple. It's too late. E prea târziu. It already Deja s-a întâmplat. And you can't change it. Și nu poți să schimbi nimic. His power comes to, through you to save them. Puterea vine prin tine să te salveze. To deliver să salveze pe ei, to să-i heal elibereze, să vindece. And lastly, și în cele din urmă, it comes vine to empower să îi împuternicească pe ei. See, not only does the gospel begin with you. Nu numai că Evanghelia începe cu tine. But as you give the gospel to others, și în timp ce tu dai Evanghelia altora, you need to teach them to in turn do likewise. Tu trebuie să înveți pe ei ca la fel ei să dea mai departe. Listen, the world doesn't need any more Christians. Uh, lumea nu are nevoie de mai mulți creștini. The world's loaded with Christians. <laughs> lumea are destui creștini. What God needs, ce are nevoie Dumnezeu, and what God wants, și ce vrea Dumnezeu, and what God demands, și ce cere Dumnezeu, is disciples. E ucenici. Fully devoted followers of Christ. Uh, uh, ucenici care îl urmează cu tot devotamentul pe Hristos. If everybody was like you, dacă toți ar fi ca tine, what would church be like? Cum ar fi biserica? Ouch. Ouch. Our mission Misiunea noastră is not just to save, nu doar să cântăm, și să eliberăm, și să vindecăm, și să-i învățăm cum anume la rândul lor să facă la fel, să-i învețe pe alții. Dacă tu ai fi singurul creștin de pe planeta Pământ, Și primești viziunea ca, cum anume să te multiplici. Și mergi anul acesta și conduci o persoană la Hristos. And taught them to reproduce. Și să înveți cum anume să se multiplice ei, să facă alți ucenici. And the following year, și anul următor, he went out and reached one. Și uh, uh cel care tu l-ai ajutat, ajută pe altcineva și, și mai departe și tot așa. Then the following year, four, și după aia, al, al doilea an, next year, patru, eight, apoi opt you would reach every person on planet Earth in 33 and a half years. Tu ai atinge pe toți locuitorii pământului în 33 de ani jumate. You would reach over 7 billion people just you alone. Ai atinge 7 miliarde de oameni în stilul acesta doar tu singur. Dacă doar te multiplici și faci încă un ucenic. Și Isus ne-a învățat să facem la fel. Conferința asta, uh, oamenii care suntem în sala asta, dacă am prinde viziunea să facem asta, am făcut matematica dimineața asta, am atinge fiecare uh, om de pe pământ. În 16 ani. The year 2026. Uh, anul 226, There would 2026, billion more Christians ar fi 7 miliarde mai mulți creștini. Because you got a vision about the power that's working fiindcă voi ați primit o viziune clară, ați înțeles puterea care lucrează prin tine și cum anume să o faci să lucreze prin tine. Are you guys with me this morning? Mă, mă, mă înțelegeți în dimineața asta? His power comes to work in you. Puterea lui vine să lucreze în tine și prin tine to save them, să-i, salveze, to deliver them. să-i libereze. Come on, with what's next? Ce urmează? Heal them, să-i vindece and then to empower them. și apoi să-i împuternicești. I'm close today Voi sfârși astăzi with one last story. cu o ultimă relatare. Most of us remember the story Majoritatea ne amintim de povestirea of the sinking of the great boat, the Titanic. De scufundarea vaporului Titanic. And on April 14th, 1912. Aprilie 14, 1912. About 11:40 p.m. La 11:30 uh, uh, seara. As this boat sailed into the dark, bitter, cold waters of the Atlantic Ocean. În timp ce acest vapor uh, naviga prin apele întunecoase ale Oceanului Atlantic. It would hit an iceberg. Atinge, lovește un iceberg. And that iceberg would rip along the starboard side of the boat. Icebergul taie o parte din vapor. And would tear into six of the seven watertight compartments. Și uh, des, va deschide șase din cele șapte compartimente uh, de acolo. Causing the boat to eventually sink. cauzând vaporul în cele din urmă să se scufunde. And 1500 people would lose their life that night. 1500 de oameni își vor pierde viața în acea seară. Kind of ironic. Ironic. Because it was called unsinkable. Fiindcă acel vapor a fost declarat They weren't, ne, they weren't expecting a tragedy. Nu se așteptau la nicio tragedie. They felt that they had a lot of time on their hands. Au simțit avem destul timp. Little did they know. Habar nu aveau. That was their night. Că aceea era seara lor. God would pull the cord. în care uh, Dumnezeu să închidă lumina. 1500 de oameni să moară. Patru ani mai târziu, There was a pastor in Canada. A fost un pastor în Canada. It's the summer of 1916. În uh, în vara anului 1916. And he's standing before his congregation. Și el stătea în fața bisericii. And he's talking about the Titanic. Și vorbea despre Titanic. And there was a man in the back row. Și era un un bărbat în spate. That stood up care s-a ridicat. Said, Excuse me, sir. Și a spus, scuză-mă. As you're talking about the story of the Titanic. În timp ce vorbești despre relatarea Titanicului. I want to let you know. Vreau să spun. That I'm one of the few survivors. Eu sunt unul din cei care a supraviețuit. And if you would just give me a chance. Și dacă mi-ați da o șansă. I'd like to come and share with you. Aș vrea ca să vin să vă spun. Personally what I saw that night. Personal ce am văzut în seara aia. And as that man came forward and grabbed the microphone, și când a venit domnul acela și a luat he A început să vorbească seara and how there were thousands of people on the boat. Cum erau mii de oameni pe They're all having a wonderful night. Toți aveau o seară superbă. They were dancing. Dansau. They were drinking. Beau. They were eating. Mâncau. And all of a sudden the word got out. Și dintr-o dată s-a auzit That there was a problem. că avem, există o problemă cu vaporul. The bottom of the boat began to fill with water. Că uh, fundul bărcii devenea plină cu apă. And immediately it turned into panic. Și totul a devenit s-a transformat People în panică. People all fighting for themselves to get into the few lifeboats. Toți se luptau pentru ei înși să ajungă în acele bărci de salvare. History showed us that there weren't enough lifeboats. Istoria ne arată că n-au fost destule bărci de salvare. Every person on that boat for the most part fiecare om din acea uh, uh, uh, din acea barc, uh, vapor se uitau pentru numărul 1, pentru ei înșiși. But as the man began to tell the story, în timp ce omul acesta spunea povestirea, he said that there was this man that was running up and down the aisle of the outside of the ship. Uh, și spunea că era un om care tot fugea pe culoarul vaporului. And he was different than any other person on the boat. Era diferit de orice decât orice persoană de pe vapor. He had a six-year-old daughter. He was holding her hand. Avea o fetiță de 6 ani care o ținea de mână. His name was John Harper. Și numele lui era John Harper. He was a widower. El era văduv. He was an evangelist. Era un evanghelist. And he was on a cruise with his little six-year-old daughter. Și era într-o coazieră cu fica lui de 9 ani. And he's running up and down the aisle. Și mergea în sus și jos pe culoare. Screaming to the people. Și striga la toți oamenii. Femei, children, copii, unsaved, salvați, into the boats. Uh, mergeți repede la, la, la, la bărci. And he was helping people and getting them into the boat. Și ajuta pe oameni să ajungă în bărci. As quick as they could. Cât de repede pot. So that they could be saved. Ca ei să fie salvați. He grabbed his daughter. Și a luat fica lui. Set her into the raft. A pus-o pe una dintre bărci. And his flares were going off in the distance. Și în timp ce uh, acele uh, Hot tears pouring down his uh, face. Uh, focul de artificii mergea, uh, lacrimile lui mergea în jos. He looked at little Nana. S-a uitat la mică Nana. O să te văd într-o zi. And let his daughter go. Și a lăsat fica lui turned around and began to run up and down întors și să meargă Women, Femei, children, copii, repede. Unsaved, eu sunt salvat. Get in the boat. Hai repede, mergeți în bărci. In a matter of a few minutes, the boat would break in two. În câteva minute, barca, vaporul s-a rupt în două. 1528 people decks. de oameni încă erau acolo, All the pe punte. lifeboats were gone. Toate bărcile de salvare au dispărut. They would all go into the frigid, icy 39 degree water. Toți acei 1528 au intrat în acele uh, ape uh, înghețate. And as the man's telling the story, și în timp ce bărbatul acesta spunea povestirea, hyperthermia began to set in cum anume hipotermia a început să se instaleze. People were trying to climb into the lifeboats. Oamenii încercau ca să intre în acele bărci de salvare. And the people in the lifeboats. Dar oamenii din bărci. They had oars. Au, aveau vâslele. And they would begin to beat the heads of people trying to get in. Și începeau să dea cu în cap la oamenii care încercau să intre înăuntru. Because they didn't want him in the boat. Că nu-i vreau ca să intre în barcă. Because the boat would sink. Că atunci barca lor își mare about them. Era totul despre Forget ei. about the drowning people. Ce ne interesează We gotta save ourselves. Noi trebuie să ne salvăm pe noi înșine. And he says, as I was hanging on to a piece of broken debris. Și în timp ce omul spunea, în timp ce eu stăteam hearing all the screams and cries. unul din lucrurile I could hear the voice of a man. It was the same man that was on the dock. Era His name was John Harper. John Harper. And I could hear him in the distance. Believe on the Lord Jesus. And you'll be saved. Believe on the Lord. Crede, în numele lui fi salvat. And then he swam up next to a man right by me, he said. Și omul ăsta spunea, a, a înotat până la un om and care era lângă mine. și a spus la om, Do you know the Lord Jesus? știi pe Isus Hristos? Said, no. Și omul a spus nu. He took off his life jacket. Și a luat uh, geaca de salvare he gave it to the man. și a dat-o acel om. And he said, you need this more than I need. Tu ai nevoie de asta mai mult decât am eu nevoie. And he turned around and began to swim. Și a început să Believe on the Lord! Credeți în Isus Hristos. Vei fi salvat. He said, then all of a sudden the man turned around. Și dintr-o dată un om s-a întors. And he began swimming right at me. Și a început să înoate spre mine. And as I was slipping in and out of consciousness. Și cum eu ieșeam în afară și uh, uh, și intram I was eyeball to eyeball with this man. În afară din conștiință și inconștiență, eram direct a ajuns direct în fața ochilor mei. And he looked into my eyes. S-a uitat în ochii mei. With the last little breath that he had. Și cu ultima răsuflare. And he said, "Sir." Domnule, are you saved? Ești salvat? And I said no. Și am spus nu. And he said, și el a spus, believe in the Lord Jesus. Crede în Isus Hristos. And you'll be saved. Și vei fi salvat. And right before my eyes, și în fața ochilor mei, he sunk into the dark Atlantic. El s-a scufundat direct în apele. And I watched his body sink. Și am văzut cum trupul lui a mers în adânc. And he looked at the congregation. Și s-a uitat la, uh, la biserica respectivă. He said, I want to let you know Și le-a spus, vreau să vă spun vouă că astăzi I stand before you stau înaintea voastră as John Harper's last convert. Ca și ultimul convertit al lui John Harper. I hear that story. Când aud povestea asta, and it breaks my heart. Înfrânge inima. I think God. Mă gândesc Dumnezeu, make me like John Harper. Fă-mă ca și John Harper. Come on, make me. Fă-mă pe mine. Like John Harper. Ca John Harper. I've got so far to go. Ah, încă mai am multe de so realizat. Atâția oameni They're drowning all around us. care se neacă lângă noi. People are dying every oameni day. mor în fiecare zi. And we're just concerned about our little life bumps. Și noi doar ne îngrijorăm de bărcile is just going be okay. Totul va fi okay. As long as we can float a little on the way down into eternity land. putem să, să ajungem în, în eternitate. It's going be all right. Va fi totul okay. I believe. Eu cred that God is looking că Dumnezeu lucrează și caută o generație care să rupe tăcerea, care să stea și să spună, știi ce? There's no one that's going drown on my watch. Nimeni nu o să se nece not on my day, în, not on my time. Nu cât timp eu sunt acolo de veche. I can't change past history. Nu pot să schimb istoria I'm trecutului. For what's going happen in the future. Nu sunt responsabil de ce se întâmplă în viitor. Dar cât de generația mea, We're going to win this world for Christ. We're going to be a John Harper generation. We're going to break the silence. we We're going to save them. We're going to deliver them. We're going to heal them. We're going to empower them. And we're going to take the world for Christ. Can I hear an amen? As we close today, would you rise to your feet? În timp ce încheiem întâlnirea, aș vrea să te ridici în picioare. I don't need to do a lengthy altar call. Nu trebuie să fac o chemare lungă. We've plenty of altar calls. Am făcut destule chemări. But I do want to pray. Dar vreau să mă rog. Just a commissioning prayer over your life. O rugăciune de uh, trimitere peste viața ta. And right behind us at the very back. Și chiar în spatele meu, chiar în spate. It's a doorway. Este o ușă. And that doorway. Ușa aceea is where you enter the mission field. E a, a, în momentul în care treci pragul acelei uși, e momentul în care tu intri în câmpul de misiune. And you have a choice to make today. Și astăzi ai o alegere. Are you going to go back home? Vei merge acasă. And do the same thing. Și să faci aceleași lucruri. Just be on automatic stupid. Să fii uh, pus pe automatic prost. Just go back to doing life the way you've done it. Să mergi înapoi să faci aceleași lucruri care ai făcut până acum. Or are you going to make a commitment? Sau vei decide să say, God, I te angajezi. Doamne, nu vreau să fiu I'm going leave today. Voi pleca de aici. And I'm committing my life. Și mă dedic. To be a generation. Viața mea să fiu parte dintr-o generație, să fiu o persoană care va rupe tăcerea. Folosește-mă, Doamne. Schimbă-mă, Doamne. Echipează-mă. Împuternicește-mă. Doamne, God, fă ce trebuie să faci. Whatever it takes. Tot ce trebuie. God, I'm not going to be content. Nu să fiu mulțumit. Until you use me. Până nu mă folosești și pe mine. Să ating multitudinile pentru tine. And if you're that person. Dacă tu ești acea persoană. I'm not asking for any kind of hype. Nu cer aici Just să... listen to me. Adrian, ascultați-mă. You better be careful what you pray for. Uh, aveți grijă la pentru ce vă rugați. Because there's a cost attached. Fiindcă există și un cost, un preț și Dumnezeu te va ține responsabil de ce, ce decizie Dacă nu ești gata să, să te sacrifici, să te angajezi, uh, ca să înțelegi și să trăiești ceea ce vorbim aici. Don't you dare Te rog, raise your hand. nu-ți ridica mâna. Don't mock God. Nu își bate joc de Dumnezeu. Nu-ți bate joc de Dumnezeu. But if you want the power of God Dar dacă chiar vrei puterea to come Dumnezeu upon your life, să vină asupra vieții tale when you leave here today, și când pleci de aici, knowing that you have been infused, să știi că tu ai fost you've been endowed with new power, încărcat, umplut cu putere nouă. I simply want you just to raise both hands towards Aș vrea amândouă mâini să le ridici spre cer. Say, God, you can look down upon me, și poți spui lui Dumnezeu, uite-te la mine. And you can use me și folosește-te de mine. Send me. Trimite-mă pe mine. God, you can count on me. Poți să te bazezi pe mine. I'm gonna be that one. Voi fi acela that's gonna break the silence. care va rupe tăcerea. Now Jesus, Iisus. right now, în momentele astea, Lord, with our hands raised high, cu mâinile noastre ridicate spre cer, Lord, we come to you. Venim la tine. And we call upon your name. Și chemăm numele tău. And we thank you for the saving power. Îți mulțumim pentru puterea salvatoare. That saved us from eternal darkness. Care ne-a salvat de întuneric veșnic. And that you came că ai venit. And that you filled us. Și că ne-ai umplut. And that you empowered us. Și ne-ai împuternicit. Lord, to do extraordinary exploits Să facem uh, uh, lucrări extraordinare, isprăv mari. And Lord, right now. Și chiar acum. Lord, I commit myself to you. Mă devotez eu ție. God, I dedicate myself mă to the call. Mă dedic pe mine însumi chemării. Lord, and I'm asking you. Și îți cer. That you would use me. Folosește-te de mine. God, that you would fill me. Umple-mă. You would empower me. Împuternicește-mă. God and you would help me. Ajută-mă. Lord to reach nations for Să ating națiuni pentru tine. Lord, we want to turn this thing around. Dar ne vrem să întoarcem situația Lord, pe dos. we want to see Romania come to Christ. Vrem să vedem România ajung la Hristos. Lord, we want to see Hungary come to Christ. Vrem să vedem Ungaria veni la Hristos. Europe, Europa. Asia. Asia. Russia. Rusia, United States, Statele Unite, North and South America. Africa de Sud. Lord, use us. Folosește-ne. God, send us. Trimite-ne. Father, the people might know you. Ca oamenii să te cunoască. And so, Lord, as our hands are raised, din ce mâinile noastre sunt ridicate, we dedicate ourselves ne dedicăm pe noi înșine ție. Lord, we commit our lives to you. Ne devotăm viețile noastre ție. And Lord, we're believing you. Și cre te credem as we leave today, că în timp ce vom plece de pe every word that has been shared, fiecare cuvânt exprimat și every și prayer that has been prayed, fiecare rugăciune rugată, every song that's been sung, fiecare cântare cântată, will empower us Doamne, împuternicește-ne prin ele silence. Să rupem tăcerea. And if you agree with that prayer, și dacă ești de acord cu această rugăciune, ar fi momentul potrivit. Să-L aplauzi pe Iisus Hristos și să strigi